Една случка што е кажал пегамбер алейхи селам. Од која случка, од која киса треба да земаме некои вредности, некои фавајд. Сите работи што ги кажал Пегамбар Алейхи Селам, ги кажал за е да земаме бред од тие, по, од тие кажувања, од тие случки, од тие нешта што се случиле или што ќе се случат. Ова киса, ова случка, вели Пегамбар Алейхи Селам, е почвид «Кене меликум фи мен кене каблекум». Беше еден крал во едно место пред нас, Че се потрудам накратко да го кажам вака говорно хадисот и да истам некои вредности од ова случка, од ова киса што се случила. Имало еден крал, кој крал имал еден сахир, еден мајжоничар, како што имал Муса во време на Муса алейселам Фираон, како што имал Сахир и како денеска тие големци владатели, ова овај суннет на овие јани муртеди, на овие куфар, продолжи тоа и ден денеска тие големци име вакви сахири, име вакви мајжоничари кои му помогве во владеење на нивните кралства. Али овај, овај Сахир, овај мајджонишар во ова време кога го имал овај крал, бил многу стар, достигнал голема старост. И му рекол на овај крал да ми пуштиш едно младо момче, да ми пуштиш едно младо дете, да го учи овај занает од мене, за да продолжи да ти помогви на тебе. Кралот избрал од негово кралство од сите момчиња најпаметното и му го пратил на овај сахир, на овај сихирбаз. Почнало да оди тоа момче да учи овај занат. Зашто ова занат, ова илм, ова знејне, треба да го учи. Почнало да оди кај овај сахир. Во средина на пат имало еден рахиб, еден абид, еден побожен роб на Аллах Джелешану, кој што живеел во една кучерка, Саума, каде го обожавал на Аллах Джелешану со чиста, искрена, вистинска акида. Ова, ден, ова момче еден ден застанало кај овај Рахи. Се заинтересирало, рекло да види што прави тој човек. И тој Рахи почнал да му кажува на тоа момче. Рекол, јас сум еден аб, еден роб и го обожавам на Аллах Джелешан. На Аллах, на Господар. И ова момче рекол, го обожаваш на кралот ли? Тя не знаело за други Господ и никој во тоа време, освен за кралот дека е Господ. Како Фираон што се нарече, така и овој крал се нарекувал неудобила Господ. <clears throat> Рекол, не, ја го обожавам мојот Господ, твојот Господ и Господ на тој крал. Господарот кој створи небеса и земја. Му станало многу интересно на ова дете. Проработала негова фитра, проработала негова чистота, проработал негов иман. И почнал да застанува секој ден пред да одит кај овај сахир, кај овај сихирбаз, да учит исто и кај овај рахет. И кога се враќал од кај него, повторно застанува кај овој рахиб да учи дин. Потоа одел да дома. Али, кога одел кај овај сахир, кај овој сихирбаз, каснел зашто учил кај овај рахиб. И овај сахир почнал да го тепа на ова дете. Кога се враќал дома во негова фамилија, повторно и дома каснел. И таму го тепале. И му кажал на негов учител, му кажал на Рахи, на овај Аби, побожен роб, дека вака е вака. Тој му рекол, кога одиш кај овај Сахир, кажи му дека ме задржа мојата фамилија. Зато касна. Ако одиш кај твоја фамилија, кажи му дека овај Сир Базов ме задржа. Од овај дел, прво нешто Секој едно обшество, секоја една заедница, секој еден джемаат се основа, се темели на младината. Ако немат здрава младина, немат иднина за теа место, за тој джемат, за таа заедница, за теа обшество, Нема никаква иднина. Ако наши деца не се воре, немаме никаква иднина. Зато куфар се трудат да ги расипет наша младина со тие интернет, со тие неубај нешто што ги имаат во тој интернет и со тие медиуми, со сите нивни можни средства, што се труде на муслимани, се труде да му ги расипет нивни млади. Да го расипет ова нешто, ова средство, ова сила, која е сила за да издржи во овај пат, да го издржи динот, да го зачуве динот е младината. Како е овај сахир, овај сигир бас побарал млад човек, не побарал став побарал млад човек, зашто со него мој да се направи многу работи. Со младината. За теја ми сме одговорни да се грижиме за наша младина. Зашто ако немаме здрава младина, немаме ништо. Хич, ништо. Друга работа од ова до, до сегашно озборување, од овај хадис, овај дел, ова наша младина, што и да учи, кој било факултет, средна школа, што и да учи, доктор, инженер, број еден пред ова един, Ако ова дете, овај млад нема дин, не учи дин, джаба му е све друго да научи од да дујна. Како сака доктор да постане, како сака инженер пилот да постане, ако не знае тој негова вера, ако не знае дин, све ова негово знаење ќе биде против муслимани. Ќе го направи куфар да биде против муслимани, како овај крал сакаше да го направи на ова момче да работат против иман, да биде сихирбаст. Исто така и денеска работа куфар, на исто ваков систем. Со тие школи ги опијаме на наши деца. Му кажуваме дека ден за останата работа. Секој ден родител да внимава негово дете што учи во школа. Да го тестира негово дете. Не само толку, него број еден преокупација на еден родител кој негово дете е во школа да го учи дин. Не немат време, те ја учи тоа, учи. Ако детето не научи дин, ништо немат од него. Никаква иднина, никаков просперитет. Све него знаење знаене ќе биде свртено против муслимани. како денеска тие големи сили. Америка, Израел, Англија, ове големи сили, нивни дујналучки алими, нивни научници, 80% во овие земји, се муслимани, се деца земени од Индија, од Бангладеш, од арапски места, сиромаси, мали, големи мозоци, видено како овај крал, како овај Сахир побарал, паметно момче, така тие ги земвен наши млади и ги употребен против нас. Зато да пазиме многу со наша младина. Кажавме, број дека младината е основа за да издржите на општество еден джемат, за да издржите овај ден во наши простори, треба да се грижиме за наша младина. И второ, што и да учи дете, број еден преокупација за ова дете да види ислам, Куран, Суннет да учи, да најде време, да најде време за учење друго за ден, мора да има време. Некако ми е велиме, ако е напиши домашна, прво да средит работа, школа, ваму, нека заврши, после ќе учи денова грешка. Прво ќе учи дин, после ќе учи све друго нешто. После извесен период, продолжиме со хадис. Ова момче одечи за кај Рахиб и за кај Сахир. Виде во едно место, во едно село беше појавено едно животно. Така стои во, во хадис едно животно. Ги, и, ани, ги нападнало едно село и ги малтретирало теа село. И кога го виде ова нешто, ова момче, рече денеска ќе видам ја кој е во право. Овај рахи, овај абид, овај побожен роб или овај Сихирбас. Рече ова момче, اللهم إن كان أمر الراحب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدب. Ја Аллах, ако ти повеќе го сакаш, вервењето на овај абид, на овај рахир, од вервењето на овај сахир, на овај сихирбаз, направи уби го ова животно денеска. И зеде еден камен во негова рака, фарли во ова животно и Аллах Желешану го уништи ова животно. И момчето само му се зголеми негово вервење дека акидата на овај рахиб, на овај абид, побожен роб, Аллах Желешану е рази од ова нешто. Отиде кај овај рахи, после ова, со голема радост, кај овај абид, кај овај побожен роб, ова момче, голема радост. Влезе кај него и му објасна што се случи. Овај рахиб, знаете што му рече? Еј бунеје, енте ме афдалу минни. О мој синко, ти си денеска подобар од мене. А? Кој учител му вели денеска вака на негов учени? Кој брат муслиман, кога види некој други брат муслиман напреднал во дин, напреднал во правење на добри дела, му речи ти си подобар од мене. А? Малку тешко. Денеска него велиме ми е ова вака. Него сакаме секогаш да сме први, сакаме секогаш да сме елита на прво место, а наши дела нигде. Немаме наши дела. Ама овој Рахиб му кажа ти си подобар денеска од мене. Ама не застана. И му рече, спремај се те чекат големо искушение на тебе. Со ова не твое, со ова акида твоја, те чекат голема патна. Те чекат големи спроби и искушенија од страна на Аллах Како што беше во време на пегамбер алейхи селам, ورق ابن نوفل كما му рече на пејгамбер алейхи селам ма джаа ахадун бимисли ма джите илла уди не никој порано со што ти дојде денеска а тој да не биде малтретиран да не биде избаркан прогонен од негов народ истото се случи и со ова момче истото се случува денеска и со сите верници кои се искрени и силни и храбри, имат храброст да го кажат овој ден јавно. Не се плашат од тој што прети. И ова момче продолжи потоа Аллах Желешану направи да се примат негова дуа. Тој лечеше со изин на Аллах Желешану луѓе што се чори, што не гледат од рождање, што има некоја шуга и други болести, со, со дуа ке Аллах Желешану ги лечеше ове луѓе. Еден ден за ова момче слушна еден близок до кралот, еден негов везир, еден негов министер од кралот. Тој беше човек. И кога слушна дека имате едно момче што лечи, отиде да го побара тоа момче. Кога дојде кај него, рече, сакам да ми го вратиш видот. Ја с богатство колку ти сакаш, не е никаков проблем. Само врати ми го видот. Рече ова момче, ја не можам да вратам вид. А? Не враштам вид ја. Рече, како аз слушнав дека ова, ова, ти си враштал вид? Да, рече, ама те Аллах Желешану го враштат видот. Аллах Желешану лечи, ја не можам да лечам. Не рече, ја лечам, ја ни. Јас сум јак, јас сум силен. Него Аллах Желешану лечи. Рече, дали ќе ме излечи мене? Рече, ако примаш дека Аллах Желешану твој господар, мој господар, ако го примаш ова мое даве, Аллах Желешану ќе правиме тоа и ДА ќе те излече. И ПОЧНЕ да му објасни тоа момче кој е Аллах Желешану. Му објасна, му направи даве и овој човек прима. И прифатни. И правеше дуа ова момче и Аллах Желешану му го врати видот на овој човек. Значи шарт за Аллах Желешану да ти помогни е да си муслиман, да си верник како ми е денеска, некој брат има некоја некој проблем, некој ој сака да се лечи со Куран, со Суннет, тој нема намаз, нема ништо далеко од дин многу и сака да му помогне. Не бреша. Куранот е лек за верниците. Биди верник и потоа бара од Аллах Джелешан. Ова момче собра храброст, дури на еден министер од кралот да му прај дал Да го повикат во теухид, да го повикат во исправно вервење. А овој Рахим Овој побожен роб Авид не можеше да ја нешта. Ама не го спречи на ова момче. Не му рече немој, не е време. Немој да се бардаш. Немој не не бардај се така одма. Ова имаше храброст и ман големо од негов учител. Ова беше поголема решителност имаше од негов учител. Ова беше похрабро од негов учител. Ова беше ја ни спремно да се жртвува за овој ден, за динот да дојдат ке сите луѓе. Има не го спречи овај рах. Не му нема. Продолжи ова момче. Овај министер дојде кај кралот другиот ден. Кога го виде кралот, гледа. Рече, кој ти го врати видот? Рече, мојот господар. Рече, ја? Тој мислеше дека тој му господар. Не рече, мојот господар и твојот господар ми го врати видот. Рече: што зборуваш, ти имаш ти други господ. И му објасна, му кажа, и пак во затвор. Рече, ова е во затвор. И таму чотек. Чотек за да се врати од дим. Врати се, не, чотек. Врати се, не. Кој ти, кој те излече од чотек и кажа теа младо момче? Крало рече теа момче што ми го пуштивме да учи за да биде наш сихирбаз, сега повикви во други Господо све мене, повикајте го вам Овде да застаниме на секунда. Овај министер беше близок до овај крал. Негов министер, цел живот се познавае. Тој му даваше јадење и пиење. Али кога негова акида порасти, овој стана негов казноваш, го затвори и го малтретираше. Така тие денеска, брајша. Тие денеска што се свешта, свешта за куфар. Светет и му користен на куфара сами се топет. Тие што се маша за куфар, што се маша за куфар, нека не мислет, нека не мислет дека куфар на ними ги сакат. Никако нека не мислет. Оној момент кога ќе дојде иман ке ними или кога ќе биде кога ќе треби тие да бидат искористени за некоја нивна цел, тие ќе бидат искористени за таа цел.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 Казната за невежето дојд во дујња, брзо и во ахирет. За ваквите олема рекла ќе дојд казната и ще во дујња. Зашто тие се плашат многу од дујња, а и во ахирет. Потоа го викна е тоа момче. го казна е многу и тоа момче за да се врати од вера, не се врашташе, му кажа од каде иде тоа? Кој те научи на ова верување? Го посочи, го кажа на Рахиб. Мада Рахиб, кога кажа, ме прво му рече, ако дојде некој искушение, мене немој да ме кажуваш. Али не можеше да издржи, го кажа. Ги викна е сите тројца, еден, два, три. Сите тројца. Почне да ги казне, никој не се врашташе од дин, никој не се врашташе од те верување. Прво го зедве на тој рахит, на тој абид. Го зедве и со миншар, со една шара. Го поделие на два дела. Ова е сахи хадис во муслим, рече. Не ова некоја приказна. Сахи хадис во муслим. И го поделие на два дела. Момчето и министерот гледат. Втор, министерот. Се врашташе до Овера? Не. Се зеде и на два дела. Верникот денеска сакат теухид, сакат иман, сакат негова акида да биде тамам, а да немат искушение. Никако. Немат. Суннетуллах, суннет на Аллах Желешану, тие што верват да ги гледат во искушение. Ова е суннет на Аллах Желешану. Закарија алейхи селам, пејгамбер на Аллах. Во зедоа негов народ и на два дела со шарна го прекве. Негов син Јахја алейхи салам во сежде главата му е преко. Зошто за имам? Зошто за теухи? Зошто за акида? А денеска братот мисли дека е тој најјакиот во тој а тој некој најмало искушение, остава све. Немој, бидете издржливи. Аллах ќе дешану شانه ملك يا أيها الذين آمنوا اصبروا варабиту, фе феттекуллаха лааллекум туфлихун. Овие што верувате, старпете се, бидите издржливи, чувајте ги границите на Аллах Желешану и плашете се од Аллах за да бидите успешни. Без ти да имаш сабор, без да имаш ти старпение, без да ги чуваш границите на Аллах Желешану харам и халал, и без да се плашиш од Аллах Желешан не можеш да биш успешен. Не може. Зошто саб, сабар, зошто сабар, зошто да си стрплив, ам ќе ти дојде искушение. Е нас во ان يتركوا ان Амен آمنا во хумла јуфтанун, заре мисле луѓето кога ќе решат верби ми, нема да ги пламеме во искушение да видиме кој од ними вид вистина а кој од ними вид лага малку тешко мора да биде искушан еден верник али треба тој верник да има сабор Тој верник да е убеден во негово вермени. И негово вервење најголемото нешто што го имате еден човек во оваа дуња е иман. Повредно негово око, повредно негово срце, негови бубрези, од све негово што има тој што поседува. Ова е проеден, Зашто без едно око можеш да успееш. И без раци, и без и да видиш убиен, ако имаш иман си успешен. Ама ако не ги имаш ојме нешта, ти не си успешен ако немаш иман. Ни во дуина, ни во ахирет. Потоа, кралот остана момчето, не го убитува. Се плашеше, нали, тоа, че прима многу народ. Му нареди на негви чувар, на негви војници, земајте го, несете го на највисока планина и фарлете го одгоре, прашајте го пред да го фарлите дали ќе се врати до во верување или не. Ако не се вращат, фарлете го од највисока карпа, планина. Отидоа војници со него, стазаа до тоа место, И кога е до таму, му рекој, ќе се вратиш или не да се врашташ. Не се вратам од ова. Моја ова е врвење, не се помрдам хич од ова моја вервење. И потоа направи ме Аллахума икфинихим бимаши. Ја Аллах, уништи ги како ти сакаш. Како ти сакаш, уништи ги на овие. Зошто? Сакет да ме трнет од да верувам во Тебе. Сакет да ми го земен мојов иман. И кога верник е во безизгледна ситуација, Кога е верник, во безизгледна ситуација, го малтретира сите, само Аллах му останви помошник нему. И мора да му се обрати на Аллах. Зашто Аллах ги штити на верници. Почна планина да се тресит и еден по еден од овие војници Аллах Желешану ги фрлаше од ова место од кое тие сакаја да го фрлет ова момче. Нема ни еден војник. Остана само ова момче. Што направи ова момче? Избега Не избега ова момче. Деме како тој се спаси, Куртул избега, не брате. Ова момче имаше иман, ова момче имаше мисија, ова момче имаше цел. Која беше неква цел? Како сите луѓе да го спозне тој иман што го имаше ова момче. Не само за него, него имаше сите тие во теа место да го дозне ова иман и да се спасе. Се врати пешки од таа планина, отиде во кралство, во престолнина на овој крал и застана пред него. Му рече, каде се тие стражари што те чуваат тебе? <clears throat> Рече, кефанихим Аллах. Аллах Джелешану му го даде теа што го заслужија Потоа нареди крал повторно, земајте оклете го во еден кафес, земајте еден брод и однесете го во бахар, во море, во средина и ако не се врашта до дома негова вера, фарлете го така со кафес во море. Отидоа до тоа место. Повторно е направи таа дова ова момче, Аллахуме им бимаши. Ја Аллах, дај му, уништи ги како ти сакаш. Дојде еден силен ветар, почне големи бранови, еден по еден Аллах Желешану ги удави на овие стражари што беа да го уништат ова момче. Повторно ова момче втора шанса за да бега, да се спаси. Како ми е велиме, че одам во друго место, че работам, че правам хиджра, да плесно таму со други народ. Не, брате, каде тешко барај, некаде лесно. Каде имат искушенија барај, некаде е лесно. Се врати повторно ова момче застана пред кралот. Каде се рече војниците? Рече Аллах Желешану му го даде она што го заслужија. Му рече момче на овај крал, дали рече ти сакаш да ме убиеш мене? Да, рече. Рече ја можам да ти кажам како можеш да ме убиеш. А? Како можеш да ме убиеш? Дали ќе ме слушаш? Да, рече, ќе те слушам, кажи што треба. Сега почна овај крал да прима наредби од ова момче. Рече, ќе ги собери сите луѓе, војно место. Че ме земаш мене и ќе ме врзи за едно дрво. Че земаш една стрела од мојве стрели. И ќе фрлиш на мене со ова стрела и ќе речеш Бисмиллахи Роббил Гулам. Во името на господарот на ова момче. И направи као така. Се собрае сите луѓе од теа место во една рамница. Ова дете врзано за едно дарво, кралот зеде на негова стрела и фрли на ова дете. Таа стрела во негово лице. Е свитка негова глава и умре ова дете се пресели. Кралот почна да скокат од радост. Зашто кога фрли на стрела, че Бисмиллахи Роббил Гулам, во името на господарот на ова дете, фрли, го уби. Почна да рече, дали умрен? Умре, рече. Почна да се радли. Почна цел народ во глас да вика, верби ме во господарот на ова момче. А? Вамакару وَمَكَرَ Аллах, وَاللَّهُ خَيْرُ الماكرين. И тие пред сплетки, Аллах Желешану му ги враштат тие сплетки ними. Тие сака е да го згаснат тој дин. Тие сака е да го униште тој тавхид. Да го униште теја вервене. Ама ова момче, со негова пожртвуваност, со негова храброст, со негов иман, се жртвува теја знаеше теа се жртвова за другите да го примет овај теухид, за другите да го земет ова вермење на ова, на ова момче кој го Аллах желешано му го даде ова вермење. Потоа тој крал се налути многу. Асхабул Ухдуд се наречени собственици на робови. Аллах желешано има двојно суре неколку ајати за ова случка. Ископае робови и е внатра во свитено железо и е оган Оде од човек на човек. Дали ти ќе се вратиш од ова вермени? Не. Го фрлај во оган, го фрлај во оган, го фрлај сите. Дојде ке една мајка која имаше едно мало бебе, многу мало, неколку дена. Е рекле дали ќе се вратиш од твоја вербење? Застана таја и се упваши не за неа. Во тев се веле за незино бебе. Е беше многу жал, мајка. Ајде за неа, ајде, ама мало ова бебе. Аллах Джелешану му даде кудрет на ова дете и рече, о моја мајко, избути анти енти алел хак. Биди цврста, ти си на вистината. Немој да попушташ никако. Никако немој да попушташ. И е фрлија и неа со незино мало. Вака за овај дин. Мора човекот да се жртва, мора човекот да вложи за овај ден. Мора човекот да биде храбар за овај ден. И немој да мислиш ти, Ако моментално не се гледа твоето дело, ти не го гледаш сега, не го гледаш своето дело. Ако си бил искрен, ако си бил во прав пат, твоето дело ќе се види ти после твојата смрт. Како ова момче, додека беше живо, тој, негов рахим и министер Петројц, што има е примано, али само што умре цело село, цела таа држава, све што беше присутно, примате ја вернење. Ибните и ми, рахима Аллах, Во негово време, брајќа, не беше многу познат како ми денес како знаеме. Негови книги не беа познати хич. После 300 години негова смрт се расшири неговиот ил, неговото знаење, неговите книги денеска немат гудба во свет да не се спомни. И пред да се пресели во Ахирет, му направена сплетка, само шест луѓе му кланаја жената. Ali daneska nema mesto kada se zborbi za din, a da ne se zema nego i njegov hadis, to što go prenese, što go očisti. Nemoj ti da se plašiš, ako si moha. I ako zagineš ovaj din, nemoj da se sekiraš. Allah Đelešanu veli, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا бел ахјау инде раббихим юрзекун. И немој да ги сметате за мртви тие што погинаe на Аллаховиот пат. Тие се ке Аллах Желешану и се обскарбуваат ке Аллах Желешану. Ферихине бима атахум Аллаху мин фадли. И се многу радосни за големите нијамети и благодети што му ги даде Аллах Желешану на ними. ويستبشرون بالذي لم يلحق بهم من خلفهم и чекат само да се сретнат со тие пред ними во дженне, со нивните близки да се сретнат во дженне. Ела хауфун алейхим ва лахум јахзанун. И за ними нема да има никаква, никаква, никаков страх и никаква тажнотија. Зошто му се прави това све на верници? Зошто на овој начин се верници денеска малтретирани? Аллах Желешану каже за Абхабу Лухдуд и за сите وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ И тие не му се одмаздие на ними, не му се одмаздбен на верници, освен што го верве на Аллах Желешану, силниот и за благодарност достојниот. Само за ова. Денеска верникот не е нападнат за ништо. За ништо негова сила, негови мускули, не, ништо. само за негов иман, само што верби во Аллах Желешану, само за ова е нападнат верни, само за ова е затворен верни, само за ова е малтретиран верни. Али ти и ја мораме да истрајме, мораме да се трудиме, за да ние бидеме успешни и спасени. Мораме да имаме сабу, мораме да се чуваме од харам, од халал, мораме да се плашиме од Аллах за да успееме. Иншалла Аллах Желешану да ни даде разбирање, да попред наши мани, слабости. Аллах Желешану да попре ситуација во целиот свет каде има мака, тегоба, каде се муслимани нападнати, каде се лејт крв на муслимани. Денеска муслиманот верникот не треба да ги заборај, тој е место е браќи. Верниците се како едно тело. Ако заболите еден орган, другите органи му се придружуваат со температура и дремка. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله رضي الله